Keçən dərsdə artıq yəni küfrün e, səbəbləri, hansı səbəbdən həmən insan o küfrə düşür. Yəni və bu baxımdan dedik ki, alimlər e, bunu e, 9-10-a gətirirlər. 9-10 qismə sayılar, sadəcə onların təkrarlarını çıxmaqla və onların bir-birinə oxşarlıqlarını, yəni məna etibarilə bir-birinə yaxın olduqlarını, yəni cəm edib 6, yəni qism əmələ gəldi. O qismlərdən biz e, keçən dəfə ikincisini, yəni küfrü cuhudu, yəni açıqladıq və bu gün inşallah e, inadkarlıq küfrüdür ki, hansı ki e, Əzhəri nəql eləyir ki, e, deyir ki, e, عند الرجل يعند عنودا وعند معاندة وهو أن يعرف شيئا ويأبى أن يقبله ككفر أبي طالب كان كفر معاندة لأن لأنه عرف وأقر وأنفى أن وأنف أن يقال تبع bin əxihi fasara bidəlikə kafirən. Yəni bu inatkarlıq küfrünü onu ona bənzədirlər ki, inatkarlıq odur ki, insan bir şeyi tanıyır, bir şey bilir ki, bu haqdır, ancaq insan ondan qəbul eləməkdə neyiniyir? Yəni, üz döndərir. Üz döndərir, hansı ki, buna da misal çəkirlər Abu Talibin, yəni küfri kimi. Abu Talibin küfri kimi düzdür. Çox rafisilər deyir ki, yəni Abu Talib mümin idi, yəni cənnət əhli idi, ancaq açıq-aşkar hədislər var ki, Abu Talib yəni kafir olmasın ki, Peygəmbər deyir ki, yəni o ə, ən ağır, ən yüngül cəza cəhənnəmdə ona veriləcək, o da ki, ayağının altından köz qoyulacaq, o közün istindən yəni onun yəni beyni qaynayacaq. Və bu da inatçılıq küfrünə də Abu Talibin yəni küfrünü misal çəkirlər ki, yəni Abu Talib bilirdi Peyğəmbər haqq olduğunu, iqrar da eləyirdi. Ancaq yenə də, yenə də öz qövmünə görə, yəni öz qövmünün sözlərinə görə o həmən o Əbu Talib yəni inkar elədi, yəni üz döndərdi, inkar eləmədi, inadkarlıq elədi, üz e, Peyğəmbərə tabe olmadı. Bununla da onun yəni küfrü, yəni inatçılıq, yəni küfrü ki sayıldı. Və İmam Bağavi də rəhməhullah buyurur ki: "Və kufr nat huwa an ya'rifa Allah bi qalbihi və ya'tarifa bi lisanihi və la yadinu bihi ka kufr Abu Talib" heyf yəqul. O da dalınca şeirdir. İbn Bağal Rəhmələ buyurur ki, ina, inatkarlıq küfrə deyir ki, insan Rəbbini tanımasıdır. İnsan Rəbbini qəlbi ilə tanımasıdır və onu dili ilə də etiraf eləməsidir. Yalnız və yalnız ona yəni, əməl eləməməsidir. Hansı ki, bu günlərdə də çox insanlar var ki, görürsən ki, e, dili ilə iqrar eləyir, qəlbi ilə tanıyır. Ancaq biz ona demirik ki, bu insan kafir. Hətta nə vaxta qədər? O insan dünyasını dəyişməyənə qədər. Çünki Əbu Talibin bu qismə aid edilməsi, onun kafir kimi bu e, xətm olması, yəni sona çatması o ölümündən sonra bilindi ki, bəli, o artıq nədir? Kafir əhlidir. Yəni, çünki onların içərisində Əbu Sufyan da var idi ki, Peyğəmbər sallallahu qarşı mübarizələr aparırdı. Ancaq Əbu Sufyan da İslam'a gəldi. Amma əvvəli İslamın əvvəlində ehtimallar da çox ola bilərdi ki, o kafiri kim döyülsün, müşrik kim döyülsün ki, Abu Sufyan da Peynəmsandan döyüşlərə, Peynəmsana qarşı döyüşlərə getdi, qoşunlar hazırladı, neynədi, neynədi, ancaq ölümünə yaxın nə oldu? Yəni, e, e Məhkənin fəthində, yəni, artıq o İslama gəldi. Yəni, biz də əgər bir insan, əgər bu dünyada bu cür halları varsa, vəhsi varsa, əgər o qəlbi ilə etiraf eləyirsə və dili ilə də iqrar eləyirsə, biz ona kafir demirik hətta nə vaxta qədər, hətta dünyadan, yəni əlaqəsi, yəni kəsinə qədər. Ona görə də İmam Bəqar rəhməhullah, yəni deyir ki, inadkarlıq küfrü odur ki, insan e, qəlbi ilə bilsin, yəni Allah Subhanahu tanısın və dili ilə etiraf eləsin, amma deyir o e, e onlara əməl eləməsin, yəni ona tabe olmasın. Və bu da deyir ki, Abu Talibin, yəni küfrü kimdir? Həmçinin İbn Əthir rəhməhullah buyurur ki, "Huwa an ya'tarfa bi qalbihi və ya'tarfa bi lisanihi və la yadinu bihi hasaddan və baghyan ka kufr Abi Cəhl və adrabihi." Və deyir ki, İbn Əhdir də rəhmələ buyurur ki, inatkarlıq küfrü də insanın dil qəlbi ilə bilməsi və dili ilə bilməsidir. Yalnız və yalnız e, e, üsyançılıqla və həsədin, həsədə görə onu eləməməsidir, yəni hirsindən, həsədindən ona tabi olmamasıdır. Və bu da deyir, e, Abu Cəhəlin və onun misalında olanlar yəni kimidir. Çünki onlar bilirdilər Allah subhanət alanın Rəbbi olmağını bilirdilər və Peyğəmbərin haqq olduğunu bilirdilər. Ancaq onlara yəni bu, e, buğd eləməklə, ondan sonra həsəd aparmaqla onlar yəni Peyğəmbər salsəmə yəni tabi olmadılar. Həmcə İbn Qeym e, inatkarlıq küfrün tərifində, tərifində buyurur ki, Və əmməl kufr ibə vəl istiqbar nəhvə və kufr nəhvə kufr iblis fə innəhu ləm yəhcəd əmrallahi və lə qabələhu bil inkar və innəmə تلقاه بالإباء والاستكبار ومن, ومن هذا الكفر من عرف صدق الرسول وأنه جاء بالحق من عند الله ولم ين ولم ينقض له إباء واستكبارا وهو الغالب على الكفار Və İbn Qeym rəhmələ buyurur ki, çünki təkəbbülü və ə, e, təkəbbül və üz döndərmək küfrü inadkarlıq küfrü kimidir. Deyir o da deyir iblisin küfrü kimidir. Ki, hansı küfr, ə, e, iblis, yəni Allahın əmrinə, yəni cəhd eləmədi, üz döndərmədi. Yalnız məhz onu təkəbbülü ilə qəbul elədi. Çünki nə dedi orada? Dedi ki, mən deyir ə, e, özümdən aşağı olan insana mı? yəni səcdə eləmir. Torpaqdan yəni insana mı səcdə eləyəcəm? Yəni o ə, e, həmən əmirləri yəni təkəbbürlə qəbul edir. Və deyir bu da deyir onun da küfrü deyir, təkəbbürlü küfrüdür ki, üz döndərmək küfrüdür ki, və bu da deyir o şeylərdir ki, hansı insan ki Allah ə, e, Allahın haqq olduğunu bilir və Peyğəmbərin sidq olduğunu bilir və o Peyğəmbərin haqq olduğu haqqla gəldiyini bilir, ancaq deyir o deyir o ona tabe olmur. Niyə görə? Təkəbbürlü ilə, ondan üz döndərməklə. Və bu da deyir çox vaxtdır ki, kafirlərin e, küfri budur. Yəni bu gün də yəni kafirlərin küfrü hansı küfrdən ibarətdir? Həmin mütəkəbbirlik küfrüdür ki, onlar bilirlər Peyğəmbər sallallahu əleyhi çünki onlar bunu dillərinə etiraf eləyirlər. Çünki onlar bunu kitablarında oxuyurlar. Ancaq onların Peyğəmbərə tabe olmaqları nə mane eləyir? Həmin onların təkəbbürlükləri. Çünki baxırsan Quran-Kərimdə də həmin kafirlərin, yəni qövmünün həyatına baxanda görsən onun nə deyirlər ki, biz öz rəzillərimizə, rəzillərimizlə mi bir olacağıq? Yəni, onlar bilirlər haqdır. İsə Nuh Peyğəmbər, isə Adəm. Ancaq nə deyirlər? Biz yəni rəzillərlə bir yerdən mi olacaq? Və bu günlərdə görürsən ki, bir qrup insanlar insanlar var ki, bu insan artıq özünün, e, necə deyirlər, mədəniyyət səviyyəsini və yaxud da ki, dünya səviyyəsinin, yaşayış səviyyəsinin başqa insanların üstün sayır, öz ağlı onlardan üstün sayır və ona dəvət eləyəndə istəyəcək eləyir ki, mən gəlib filankəs filankəslə gəlib bir yerdə mi səcdə eləyəcəm? Və bu da həqiqi mənada inatkarlıq, e, inatkarlıqdır. Yəni, inkar, e, inkar eləmək deyil. Bu sadəcə həmən o əmrləri təkəbbürlü ilə qəbul eləməkdir, təkəbbürlü ilə qəbul eləməkdir. Və E, dördüncü bu da artıq yəni inatkarlıq, inatkarlıq küfrüdür və dördüncü küfrün qismi isə nifaq küfrü. Nifaq küfrüdür ki, e, Bəğavi rəhməhullah buyurur ki: "Vammal kufrun nifaq və huwa an yuqarra bil lisan və la yu'taqad bil qalb." Deyir ki, İmam Bəğavi rəhməhullah buyurur ki, nifaq küfrüdə olur ki, o insan qəlbi ilə iqrar eləyir, ancaq qəlbi ilə etiqad eləmir. Və həmçində İbn Qeym rəhməhullah buyurur ki, "Huwa an yuzhira bil lisanihi el-iman" və yantaviya bi qalbihi alə-təkzib. Deyir, İbn Qeym Rəhmələ buyurur ki, o dili ilə İslamı izhar, imanı izhar eləməkdir, ancaq qəlbi ilə onu, yəni inkar edir, yəni qəlbin onu, yəni yalan saymasıdır. Və Şeyx İslam İbn Teymiyyə Rəhmələ buyurur ki, <clears throat> və əsəsun nifəq deyir, və əsəsun nifəq əllədi yubna aleyhi əl-kədib والمنافق لا بد أن تختلف سريرته علانيته وظاهره وظاهره باطنه İbn Teymiyyə rəhməllah buyurur ki, deyir, e, nifaq küfrün deyir, əsası deyir, yalan üzərindədir. Yalan üzərində qurulmuşdur. Çünki deyir, münafiq e, ləbuddur ki, onun e, zahiri özünün sirrində olana müxalif çıxma. Bu da yalandır. Çünki kədib lüğəti mənası nədir? Yalanın lüğəti mənası odur ki, insan bir şey izhar eləyir, yəni haqqın ziddini inkar eləyir. Əgər insan məsəl üçün e, gəlib sənə sər ki, filan şey belədir, sənsən yox, belə deyil, deməli sən nə dedin orada? Sən haqqın ziddinə dedin. Yəni sən haqqı buraxdın, haqqın əksinə dedin və bu da deyir ki, İbn Teymiyyə də buyurur ki, münafiq də ləbbuddur ki, onda yalan olsun. O yalanın uzbatındandır. Çünki onlar dili ilə iqrar eləyir, ancaq qəlbi ilə eləmir, dil qəlbi qəlbi ilə, yəni ehtiqat eləmir. Və deyil, münafiqin elə buddur ki, onun e, göstərdiyi sirrində olanı müxalif çıxsın və onun zahirdə olanı batininə, yəni münafiq, e, müxalif çıxsın. İbn Qeym Rəhmələ buyurur ki, Zərrun e, nifaq yunbətu alə e, səqiyyətin, səqiyyətul kəy və səqiyyətul riya və məxrəcihuma min əynin, eynud dəfil basirə və eynud dəfil əzimə فإذا تمت هذه الأركان الأربعة استحكم نبات النifaq və bunyanəhu. İbn Qeym rəhməhullah buyurur ki, nifaqın insanda yetişməsi, yet yetişməsi bir iki budaq üzərində olur. Birinci budağı onun yalanıdır, ikinci budağı isə riyadır. İkinci budağı isə riyadır və deyir, onların çıxması isə ikisi də, yəni bir gözdəndir. Yəni ikisi də gözlərdən, ayrı-ayrı gözləndədir və o gözlərdən biri, yəni yəni bulağın biri yəni bir baxımdan bulağın biri onun gözünün zəif olması, yəni e, burada yəni haqqı görmək, yəni basir haqqı görmək mənasındadır. Onun haqqı gör haqqı görməsi, yəni zəif olmasıdır və ikinci zəifliyi onun <coughs> onun əzimətinin, yəni zəif olmasıdır. Və əgər deyir bu 4 şey, 4 ərkan insanda yəni tamamlanarsa, yəni yalan, riya, ondan sonra haqqı görmək və əzimətin zəif olması, bu dörd ərkan insanda deyir, artıq deyir, kamil olsa, artıq onda e, nifaq artıq başlayar onda baş qaldırma, nifaq qaldırar artıq onda, yəni baş qaldırmağa. Və nifaq e, küfrü də artıq iki qismi var və onlardan birinci böyükdür və ikincisi kif, e, kiçikdir və böyük hansı ki insanı həqiqi mənada, yəni dindən çıxaran küfrdür, hansı ki onun tərifində alimlər buyurur ki, o imanı izhar eləmək, küfrü isə gizlətmək, hansı ki bu da Peyğəmbər vaxtındakı münafiqlərin yəni, e, sifəti idi ki, onlar imanı izhar eləyirdilər, ancaq qəlblərində isə küfrü gizlədirdilər və bunlar haqqında da Allah Subhanahu Quran şəmdə buyurur ki, "İnnel munafiqina fid-darkil əsfali minən-nar." Həqiqətən də munafiqlər qiyamət günü, yəni ən aşağı, yəni təbəqədə yəni olacaqlar. Və bu baxımdan da e, bunların munafiqlərin siyasında misal çəkmək olar e, Ubey, Abdullah ibn Ubeyin nifaqlığı kimi və həmçinin Abdullah ibn Saba kimi insanların nifaqlığın e, misal çəkmək olar ki, və həmçində Peyğəmbər sən vaxtında olan başqa münafiqləri buna misal çəkmək olar. Və ikinci nifaqın qismi isə e, az çıxardı kisi idi, hansı ki, o insanı, e, o insanı, yəni, e, kafir eləmir, millətdən çıxarmır və o nifaqa da e, əməldə olan, yəni nifaqlar deyilir ki, əməldə olan, yəni xatalar deyilir ki, və bu baxımdan da buna aiddir ki, e, insana yalan danışması, ondan sonra vədinə xilaf çıxması, xəyanət eləməsi və bu da şöbənin, yəni imanın e, şöbələrindən bu əməllər e, küfrün şöbələrinin olduğu kimi Peyğəmbər s.ə.v də buyurub ki, əgər kimdə deyib e, bu üç əlamət olarsa, o artıq münafiqlərin yəni əlamətidir. Yəni bu üç əlamət, yəni münafiqlərin əlamətidir ki, bunlar da əməldə olan, yəni müxalifətlərdir. Və ə, e, alimlər bu e, bu nifaqı, bu nifaqı həmçində əməli nifaq sayırlar ki, hansı ki bu insanı dindən çıxarmır, dindən çıxarmır və bu sifətlər də böyük günah sahiblərində, yəni bu sifətlər olur, hansı ki, yalan danışmaq, ondan sonra vədənə xəyanət eləmək, və <clears throat> dediyinə, yəni yerinə, yəni yetirməmək. Ancaq böyük küfr isə, böyük küfr isə insanı dindən çıxaran küfürdür, hansı ki, bu küfrə alimlər nifaq da adlandırırlar. Məsələn, onlar deyəndə ki, e, münafiqlər və yaxud da nəsə, bunu deyəndə onlar, yəni o küfrü e, iddia edirlər ki, o küfr ki, hansı ki, insanı yəni dindən çıxarır. Və e, bu da dördüncü, e, beşinci, dördüncü qisimdir, yəni küfrün e, dördüncü qismidir və beşinci qismi isə üz döndərmək. Üz döndərmək e, e küfrüdür ki, hansı ki İbn Qeym rəhməhullah buyurur ki: "Və əmməl küfrül irad fən yu'rida bi sem'ihi və qalbihi an Rasulillah sallallahu əleyhi və səlləm və la yusaddiquhu və la yukazibuhu və la yuwalihi və la yu'adihi və la yasxı ilə ma cəbihi əlbəttə, e, kəmən qalə əhədul bəni Abdul Yel Nəbi s.ə.v Vallahi lə qulləkə kəlmətən in kunda sadiqan və əndə əcəlli min fiəyni min ən arudda aleyk və in kunda kədibən və əndə əhqarı min ən ukəllimək. Yəni, bu irad küfrü də insanın yəni üz döndərməsidir. Yəni, onu yalan saymır, onu təksib eləmir və onu da təsdiq də eləmir. Necə ki, e, Abdülyəli qövmündən bir nəfər gəlir Peyyamsam deyir ki, əgər deyir, sən deyir, e, mən sizə deyir ki, e, sənə heç bir söz demək istəmirəm. Deyir, əgər deyirsən sadiqsənsə, sadiqsənsə, e, sən mənim e, gözümdə daha da ucasan ki, yəni daha da qısasan ki, mən sənə nə rədd qaytarım. Yəni əgər sadiqsənsə, sənə heç rədd qaytarmaq ehtiyacım yoxdur. Deyir, yox, əgər sən deyir ki, əgər yalan sayırsansa, yalan, sən yalan danışır, yalan danışsansa, onda sən mənim gözümdə daha aşağısan ki, yəni mən səni danışdırım. Yəni hər iki halda bu insan nə edir? İstər düz halda, istər necə deyərlər, e, yalan olduğu halda o, yəni Peyğəmbər Səhəmət danışmağı, yəni məhsələr özünə üstün, özünə çox aşağı bir şey sayır və bununla da o, yəni üz döndər. Yəni nə yalan sayır, nə də ki, təkzib eləyir. O baxımdan da üz döndərmək küfrdə budur ki, bu da bu günlərdə çox insanların halıdır. Görürsən ki, dəvət eləyirsən, nə yalan sayır, nə təksib eləyir, ancaq hər necə varsa elə məsələdə elənçi də yəni qoyub gedir. Və bu da həqiqətən də üz döndərmək küfrüdür ki, Allah Subhanahu Quran kəmdə buyurur ki: "Vallazina kafaru amma unziru mu'ridun." Deyir ki, ki, kafir oldular hansı məsələyə görə? Onlar onlara e, əmr olunan şeylər, onlara çəkindirilməyə olan şeylərdən həmin o insanlar yəni üz döndərdilər. Və həmçində Şeyx Abdülvahab, Məhəmməd ibn Abdülvahab da ə, e, bu ayəni, bu ayəni bu küfrə, yəni bu küfrün qisminə, yəni dəlil gətirir. Və altıncı qismi isə şək küfrüdür və bu da qismin sonuncusudur. Buna şək küfrüdür ki, Şərhdəki Necə Əzhəri buyurur ki, şək deyir yəqinin, yəni ziddidir. Yəni şək nə deməkdir? İnsanın bir şeyə, yəni Allah spontan əmrlərindən birinə şək eləməsi, yəni o insanın yəni şək küfrünə aid olur, hansı ki, çox insanlar da görürsən ki, Allah iman Peyğəmbərə iman, Rasuluna iman, mələklərinə, kitabına iman bunları iqrar edirlər. Ancaq gəlib iman hansısa bir ərkanların içində istər qəza qədərə, istərsə ki, xeyrin və şərin Allahdan olmasın, istər axirətə iman, bu məsələdə artıq şəkk eləməkləri nə? Bu insanlar artıq, yəni mömin, yəni sayılmır, çünki onların küfrü artıq, yəni şək küfrüdür. Və Məhəmməd ibn Abdülvahab da, Məhəmməd Abdülvahab da bu e, bu şək küfrünə də aşağıdakı e, Kəhf surəsindəki ayələri misal gətirir və buyurur ki, Allah Subhanahu Quran-Kərimdə buyurur ki: "Və daxala cənnətəhu və huwa zalimun li nəfsi, qala ma azun an tabida hadihi abada və ma azunnu as-saata qa'imatan və la yanruditu ila rabbi la ajdanna khayran minha munqalaba." قال له صاحبه وهو يحذره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سوك رجلا Yəni, bu Kəhv surəsinin ayələr həqiqətən buna dalətdir ki, o insan öz bağına girən zaman o artıq özünə zülm eləmiş oldu və artıq şək elədi ki, dilmən artıq e, mən artıq şək edirəm ki, mənim bu var dövlətim, bu bağım, yəni e, əbədi qalmayacaq. Yəni inanmırdı ki, o yəni məhv olacaq və deyir o artıq e, qiyamətin saatından qopmasına yəni, şək eləyir və deyir, əgər deyir, mən öz Rəbbimə dönsəm, mən e, güman edirəm ki, yəni mən <laughs> bundan xeyirlisini yəni, tapa bilmərəm, bundan xeyirlisini tapa bilmərəm və onun dostu, onun yanındakı dostu ona deyir ki, hansı ki, o ilə mühavirə ilə, o ilə danışırdı və deyir ki, əkəfartə billədi xələqaq, sən öz e, səni yaradanma küfr elədin və burada da bu küfrün səbəbi nə idi? Həmən insanı ona yəni, şək eləməsi. Və həmçinin Qadıl İyad rəhmələ buyurur ki, İ'ləm ənnə mən istəxəffə bil Quran أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جهده أو حرفا منه أو آية أو كذب به أو بشيء منه أو كذب بشيء مما صرح به به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته آه، على علم منه بذلك أو شك في شيء من ذلك وهو كافر عند أهل العلم بالإجماع Qadı İyad rəhmələ buyurur ki, bilginlə ki, kim ki Quranı alçaldarsa və ya da ki, Quran və ya Musafı, yəni Quran yazılan Musafları alçaldarsa və ya da onlardan bir şeyi e, e söyər, söyərlərsə və ya da ondan bir şey inkar edərsə, istər bir ayəni, istər bir hərfi olsun belə və ya da ki, onu yalan sayarsa və ya da ki, ondan bir hissəsini yalan sayarsa Və hətta ki, Allah subhanahu hökmlərindən birini inkar, açıq-aşkar hökmlərindən birini inkar eləyərsə və hətta ki, e, hansısa bir Peyğəmbərdən gələn xəbərlərdən birini inkar eləyərsə və hətta ki, Allah subhanahu ispat elədiyi inkar eləyərsə və hətta ki, inkar elədiyi ispat elərsə, hansı ki, bu baxımdan onun bu barədə elmi var və deyir, və hətta ki, şək eləyərsə və bu da deyir, əhl-i sünnənin icmasına görə bu insan deyir artıq, yəni, e, kafir kimi olar. Və Şeyx Muhammed Abdülvahab Rəhmələ buyurur ki, e, öz e, Navaqil İslam kitabının 3-cü qismində "Mən lem yukaffirəl müşrikinə aw şəkka fi kufrihim aw sahha medhebahum kafar." Deyir kim ki, deyir müşrikləri, yəni kafir saymazsa, onların küfrünün e, küfr olduğunu deməzsə, deyir, o və ya da ki, onların, e, onların küfründə şək eləyərsə, və ya da ki, onların məzhəbləri, onların getdikləri yolu səhiyyə sayəsə, artıq o insan deyir, artıq yəni küfr etmiş olar. Və bu məsələ həqiqi mənada bu günlərdə də görürsən ki, hansısa bir e, təkfir məsələsinə düşən insanların da bu məsələ düşmələrinin səbəbi də həmən bu kitabın özüdür. Görürsən ki, orada həmən o küfrün, qismlərin, yəni insanı İslamdan çıxardacaq yəni məsələləri oxuyurlar və bunu da birbaşa çalışırlar ki, mövzuda olur, yəni yerə tətbiq edəsin. Məsələn, burada Muhammed Allah buyurur ki, mənlə mükafirəl müşrikin. Deyir, kim ki, müşrikləri, müşrikləri kafir saymazsa, Və bu baxımdan da onlar hər bir e, müşrik edəni müşrik kimi qələmə verirlər. Və problem də burasında bundadır. Problem ondadır ki, insanın müşrik olmasını ispat eləməkdən ötürü. Yəni, bir şey yada salın ki, hər küfrə eləyən kafir olmur, hər şirkə eləyən kafir, e, müşrik olmur. Hökm ona hüccət qaldırmazsan, düzdür. Ümumi hökm başqadır. Məsəl üçün, demək ki, Qurana məxluq deyən kafirdir Allah Subhanahu sifətini inkar edən belədir və ya da o belədir və ya da bu belədir. Bu əhlüsünnət ümumi olaraq gəlib. Ancaq onları fərdlərə, fərdlərə onu isbat, təsdiq, fərdlərə onu nisbət eləməkdən ötəri isə artıq bu ailədə necə ki, gələn dərslərdə gələcək, onun şərtlər lazımdır. Şərtlər lazımdır ki, o şərtlər, o qeydlər daxilində sən o insana şirk və ya da ki, müşrik olduğunu isbat edə bilərsən. Əgər sən deyirsən ki, məsəl üçün, e, müşrikə müşrik deməyən, Və bu da sən onun birinci ispat eləməlisən ki, o müşrikdir və ondan sonra sən deməlisən ki, bəli, bu müşrik. Çünki müşriklər umumi halda, kafirlər umumi halda, Yahudi, Nasranlər, Məduslər, bunlar aydın məsələdir ki, bunu da ümmət kafir müşrik kimi qəbul eləyir. Ancaq məsəl üçün sən deməyin ki, e, mən filan kəsə müşrik dedim, sən ona müşrik demirsən, sən də özünə müşriksən, bu qaydanı tətbiq eləmək xatadır. Əgər tam Hüseymin Fozdan otur məsəl üçün öz torpağına Saudiyada oturublar və sən burada, sən burada bir nəfərə hüccət qalır, neynədin və dedin ki, şeyh flankət müşrikdir. Bəyəm hər bir adam sən deyilib təsdiq eləyəcək. Yox, onda deməli avtomatik olaraq sən deməyin o insan nə olmalıdır? Həmən alim müşrik olmalı. Niyə görə? Çünki o sən dedi müşrikə müşrik deməli. Sən ona kafir dediyin zaman kafir demədin. Aydındır? Çünki bir var ki, insan özü ona hüccət qalsın, onu bəyan eləsin, başqa məsələ. Bir də var ki, sən özün hüccət qaldırmadan, bəyan eləmədən, sən kimsə müşrik kafir görürsən və sonra da sənin nəzərində o insanlara e, müşrik kimi, kafir kimi görməyin və onlara kimsə demirsə, sənin onların müxaliflərini də bu qaydan tətbiq etməyin, bu həqiqi məndə cahilliyidir. Aydındır. Çünki bu qaydada çoxsu görürsən ixtilaf edir ki, deyir ki, bəli İbn Abdülvahab qayda gətirib ki, kafirə kafir deməyən. Axı kafirə kafir deməyən, çünki Abdülvahabın o kitabını şərh edən biridir ki, burada deyir Abdülvahabın qəsri Yahudi Nasrani məcuslərdir. Yəni əhli kitab yalnız ki, onlar haqq gələnlər sonra peyğəmbərin üzrünə ödər. Və bu günlərdə bəli, heç bir Yahudi Nasraniyə heç kim şək eləməli deyil ki, filan kəs kafirdir, filan kəs yoxsa kafir deyil. Məsələ isə onlar isə o kafir və müşriklərə, yəni əsli kafir müşrik olan qaydanı isə kimə tətbiq elirlər? Mövcud olan müsəlmanlara bu da onların xatalarıdır. Çünki əgər zahirən bir şey dərhal tətbiq eləmək olsaydı, onda Peyğəmbər s.ə.v də Muaz ibn Cəməl Şamdan gəlib ona səcdə eləyəndə, çünki Allahdan başqa səcdə eləmək nədir? şirkdir. Peyğəmbər ona dedi mi sən müşriksən? Yox. Nə dedi? Dedi, ey Muaz, elədiyin nədir? Və dedi, ya Rasul, mən orada belə görmüşəm ki, onlar öz seyidlərinə, ağlarına səcdə elər və sən deyir, onlardan daha layiqsan və sonra Peynəsəm nə dedi? Həqiqətən də Allahdan başqasının səcdə olmaq əmr olunsaydı, mən qadınlar əmr elərmi kimə səcdə eləsinlər? Yəni, öz əllərinə. Bu da onu göstərdi ki, Peyğəmbər sələm zahirlə qiymət vermədi, əksinə olar Peyğəmbər sələm ondan bəyan elədi, ona hüccət elədi. Bu da özünün təvilin başa saldı ki, hansı səbəbdən o, yəni bu yozumu verib. Aydındır. Ona görə də görürsən ki, bu qaydanı tətbiq eləmək ki, müşrikə müşrik deməyən, bu aydın məsələdir ki, Yahudi, Nassaniyə, e, məcusələrə aiddir və bunları isə hər bir müsəlman tətbiq eləmək, hər bir şirk elənə, küfr eləyənə, insan danışığında, əməlində də ola bilər şirk eləsin, özü xəbər olmasın. Və hər bir halda bir xata eləyən kimi ona dərhal bu qaydanı tətbiq eləmək, bu özü də yəni bu qaydanı yəni düzgün başa düşməməsindən irəli gəlir və düzünü Allah bilir və sallallahu Muhammedin və aləl Muhammed.